Dokąd proście zmierza? Powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz Ruszczaste racieczki jak zwiewne przewieczki I pomyka tu, i pomyka tu Ruszczaste racieczki jak zwiewne przewieczki I pomyka tu, i pomyka tu Ryjek swój różowy wdycha w ziemię tak, wdycha w ziemię tak bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak. Bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak. Dokąd proście zmierza? Powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz swe racieczki jak zwiewne trzewiczki I pomyka tu, i pomyka tu swe racieczki jak zwiewne trzewiczki I pomyka tu, i pomyka tu Ryjek swój różowy wdycha w ziemię tak, wdycha w ziemię tak bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak. Bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak. Dokąd proście zmierza? Powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz Rusza czaste racieczki, jak zwiewne trzewiczki I pomyka tu, i pomyka tu Rusza czaste racieczki, jak zwiewne trzewiczki I pomyka tu, i pomyka tu Ryjek swój różowy, wdycha w ziemię tak Wdycha w ziemię tak bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak. Bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak, lubi truflów smak.